Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Salva Folgado i de d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que us podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la977.com. <clears throat> i que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. En el dia d'avui estem fent una pregunta també clara i directa perquè el València ha perdut el caràcter competitiu. En el arroba esports97nit podeu respondre la pregunta que vos fem en la nit d'avui. Per què el València ha perdut el caràcter competitiu? Mireu, Este començament de temporada se sembla perillosament al de Pellegrino de fa quatre temporades i al de Dukic de fa tres. No cal recordar com va acabar tot allò. El València de l'any passat ha sigut engolit per algun forat negre. No sé si anarà Stephen Hawkins a demanar-li com traure d'allà aquell equip que competia en els camps més complicats de la primera divisió del futbol espanyol. Este València d'avui és una caricatura de la temporada passada. Mollet, sense pegada dalt ni contundència darrere, sense proposta de futbol, sense resposta davant el rival, sense pla B més enllà de dur la pilota als costats. El València actual és una incògnita contínua, un anar dissolguent-se a poc a poc, del qual ja que demanar les responsabilitats als màxims responsables de l'apartat esportiu. Tal i com va dir l'Aihun. el dimecres, a la pròpia l'Aihun, a Nuno Espíritu Santo i a Peter Lim. Lo pitjor de tot és que l'Atleti de Bilbao no t'ha sorprès. T'ha guanyat jugant a ser l'Atleti de Bilbao. Cap variació novedosa. Un gol de treta de Cantó, altre de treta del porter i un tercer després d'una errada d'un Javi Fogo que avui ha estat com la resta de l'equip. Desastrós. Si saps com te poden atacar i t'ataquen d'aquesta manera i damunt te fan mal, Només això té una definició. Impotència. Este València només genera dubtes. I lo pitjor és que aquests dubtes no s'esvaeixen amb, no amb les victòries. Parejo demanava avui que cadascú se preguntara què estava fent la temporada anterior i què està fent en guany. En la resposta a aquesta pregunta pot radicar la resurrecció de l'equip. En això i en què l'entrenador no siga la viva imatge de la derrota després d'encaixar el 3 a 1 amb 20 minuts encara per disputar-se. Els pròxims 15 dies se poden fer molt llargs i ja es poden ficar tots les piles perquè lo de hi ha que treballar més és molt tòpic. Massa. Jo diria que més que treballar més, possiblement el que hi ha que fer és treballar millor. 11 i 34 tot el que ha passat en la jornada, com sempre, en 5 fotos. Derrota i mala imatge. El València perd 3-1 en Sant Mamés, tot i avançar-se en el marcador. El València no ha sabut parar els de Valverde. Eh, pero sabíamos lo que íbamos a encontrar eh, y no hemos sido de todo capaces de contrarrestar. Parejo demana autocrítica tenint en compte la situació actual de l'equip. Ara toca buscar en cada cadascú ¿Qué no funciona según el capitán? Y es un momento, así, no es un momento para mirar al, al, al compañero ni para mirar nada. Yo creo que ahora mismo hay que hacer autocrítica, hay que, hay que ver qué no estoy haciendo que hacía o qué puedo hacer que no hago para intentar ayudar al equipo. prioritats per Ernesto Valverde dels dos partits que hi havia esta setmana. El seu equip ha prioritzat el d'avui i el València va prioritzar el de dimarts. La qüestió no és eh, la recuperació física, sinó la mental. Al final te preparas para un partido fuerte en Champions y, y, luego, pues bueno, te preparas porque enfocas ese partido. Y yo sé que el Valencia tenía en foco esa semana ese partido porque habían perdido contra el eh, contra el Zenit en la primera jornada. Entonces, pues bueno, eh, para ellos ese partido era fundamental. Primera victòria per 1-0 i amb gol de Daverson del llevant davant un Villarreal que ha jugat 64 minuts amb 10 homes per l'expulsió de Jokic. Alcaraz no vol pensar en más balls. Y yo en muchas circunstancias de estas, no sé, ¿sabes? No, el, la, trans, la trascendencia de, del resultado prefiero ni, ni, pensarla en negativo y prefiero pensarla en positivo, ¿no? Presentació i victòria per 177 de València Bàsquet s'ha imposat avui a Iberostar Tenerife en un partit en el qual Justin Hamilton amb 16 punts ha sigut el millor anotador taronja. Les 11 de la nit i 36 minuts. Vos recorda la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit. Per què ha perdut el València el caràcter competitiu? 11 i 36. Fem una pausa i entrem en lo de Sant Mamés. Perillós i preocupat. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913 o si prefieres te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. Pro Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA. o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 20 minuts per arribar a les eh, 12. Poca cosa al que ja he dit en la eh, entrada del programa a afegir. A mi este València em preocupa, no per els 3 punts d'avui, lo d'avui no té remei. Me preocupa per els constants que ve marcant l'equip. I perquè de moment no veig capacitat ni de reacció ni ni de viratge en el seu entrenador. I això crec que sí és preocupant. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. El València torna a caure i sobretot evidenciant que no és per a res l'equip de la temporada passada. Molt lluny d'aquell equip competitiu, el València avui s'havia sorprès per a l'Atleti Bilbao, que ha jugat a ser l'Eti Bilbao. Bueno, és un pas enrere, eh, sense dubte, respecte al primer acte de, de Gerland de dimarts en Lliga de, de campions. En aquell primer acte el València crec que va agradar-nos eh, a tots. És cert que no va agradar-nos a mi personalment en, en la segona part i esperàvem que aquesta reacció del València després de dues victòries consecutives pues, eh, fora coronada d'alguna forma avui amb una victòria a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de, de Bilbao. A la fi no arriba la victòria, ha arribat una altra derrota, a més una altra derrota que deixa un regús molt, molt amarg, on el València en el segon acte ha sigut molt inferior també en, en diferents compassos del primer acte, però en la segona part ha sigut un equip molt inferior a l'Atlètic Club de, de Bilbao i és lo pitjor que li podia passar al, a l'equip de Nuno tenint en compte bueno, pues que el proper cap de setmana no hi ha eh, competició de, de Lliga i desgraciadament eh, se va parlar molt del del mal paper dels eh, futbolistes i de Nuno Guià al nou Sant Mamés. No totes les culpes són del, del tècnic, supose que després en tertúria parlarem, però hi ha diferents futbolistes, també ho hem denunciat així al llarg de les últimes dues setmanes, Manolo, hi ha diferents futbolistes de la primera plantilla que no tenen res a eh. veure amb els futbolistes de la passada eh, temporada. Entenc que no és sols responsabilitat del, del tècnic, sinó eh, responsabilitat també de futbolistes, molts d'ells importants, que no arriben al nivell que van exhibir la temporada, la temporada passada. Però, bueno, sense dubte, decepcionant i molt dolenta altra volta la imatge que avui el València deixa eh, a Sant Mamès, Si el pitjor és que després escoltes el discurs dels protagonistes, ja el repassem, uh mhm. -huh. i és el que tu dius, és la lectura que hem fet a l'acabar el, el partit. No ha fet res especial l'equip de Valverde que tu no sapigueres que, que anava a fer. I sabent-ho, ell ho ha fet i t'ha sorprès. Sí, no és que t'ha sorprès, és que t'ha passat per damunt. Uh mm. -huh. eh, això és molt perillós i és molt perillosa la tendència que marcant aquest equip, Salva, és junt al Màlaga, el Màlaga amb 3 de València en 4, el pitjor anotador de primera divisió, el València a hores d'ara és, en 7 jornades, crec que el, les pitjors xifres anotadores de la història de l'equip, eh, i això, lògicament, dona molt que pensar. Crec que, a més, és la primera volta que Mm, que el València o està igual en cosa a favor i en contra, o té un més en contra, ara ho revisaré, però és la primera volta que en, des que està en un del València, el València està en xifres negatives. Sí, les xifres són molt dolentes, les hem repassades en el tram final de la, de la retransmissió. És cert que és el segon eh, pitjor golejador de primera divisió, darrere del, del Màlaga, que ahir va fer tres gols eh, va marcar los tres eh, Charles, però que no portava cap fins la jornada d'aire en aquesta victòria davant la Reial Societat. El València en porta 4, portava 3, avui a marcar Parejo en porta 4, però efectivament, Manol, són eh, xifres que parlen del, del moment pel que travessen els davanters i també futbolistes de la segona línia del, del València que aportaven la temporada passada però que no eh, aporten en, en absolut en la present temporada. No hi ha aportació eh, golejadora ni de puntes ni de futbolistes de, de segona línia respecte a lo que va ocórrer al llarg de la, de la passada campanya. Exactament I després un uno jo sentia la roda de premsa en directe després he tornat a sentir, Salva després ho parlarem en tertúlia però m'ha la impressió que en uno estàs expulsant-se les culpes de damunt com les vaques s'expulsen les mosques amb la cua eh? Bueno, ara repassarem el discurs de, de Nuno, però ell no és molt de fer eh, autocrítica, tampoc és molt de fer autocrítica, eh, no sol referida al seu equip, sinó fonamentalment referida al, al seu treball. Sempre troba una explicació respecte a lo que ha ocorregut. Sí, però tu eh, eh, ara miraràs, i torna a dir, en tertúlia tindrem temps de parlar amb César Ferrando i amb eh, Andreu Alberola i amb tu mateix, com en totes les respostes subjau una idea de jo entren el que tinc que entrenar, però si després en el camp eh, no s'està concentrat, eh, hi ha errades individuals, pues, escolten, a mi que me, que me demanen. A més, el dirà l'entrenador i podrem a poc a poc començar a comprovar aquesta situació. Sí, bueno, pues escoltem eh, en primer lloc a Nuno, que ha reconegut les errades que avui ha comès el seu equip al nou Sant Mamés i que finalment han acabat eh, condenant-lo. Y después sí, hemos, hemos fallado. Creo que hemos tenido tanto errores ofensivos como defensivos que condicionan el resultado, claramente. Y mm, y eso con la fortaleza defensiva que debíamos haber tenido no hemos tenido y la cutilancia, la eficacia nos ha faltado y eso justifica el resultado. Bé, pues justifica el resultat, les errades que, que han comès. Eh, a pilota parada també el tècnic que ha reconegut que hi ha hagut errades de concentració. Sí, es todo, eh, creo que es un momento determinante en los partidos, nosotros también llegamos al gol en el balón parado, son cosas que nosotros entrenamos, que, que pasamos de mucho tiempo intentando ajustar, em, pero son momentos individuales de concentración que hay que tener agresividad para ir a por el balón y resolver la situación. Eso, eso solo, solo nos hace ver que hay que trabajar más, hay que ser más, más concentrado en ese momento para que los resultados no estén condicionados por por esas situaciones, porque a nivel de juego el equipo tiene capacidad para mejorar muchísimo. Bé, pues han de me en al·lusió clara als ser futbolistes, de, de concentració, de jugar més que concentrats. Mhm. Nuno ha parlat de que el poderío, el potencial, les virtuts del Athletic Club les coneixien, pero que no han sapigut contrarrestarles Nosotros sabemos que el Atlético es un equipo poderoso, físicamente fuerte. Yo creo que mm, le hemos controlado bastante bien el medio campo, eh, hemos presionado bastante bien, hemos tenido buena posición en los inicios de la segunda mitad. y después pero tienen esa característica son um, mm, por momentos muy directos y, y, las jugadas surgen a partir de ahí eh, pero sabíamos lo que íbamos a encontrar eh, y no hemos sido de todo capaces de contrarrestar per la seva banda, Valverde, que és gest i sap llegir aquestes coses, eh, tenia molt clar eh, que en el dia d'avui, més que físicament, a lo millor era el cap del València el que no estava. I més o menys ha vingut a dir això en la roda de premsa. Bueno, ha comentat que ells tenien també compromís europeu esta setmana. Recordaràs, Manolo, que va fer 10 canvis respecte al, al partit de Lliga de la jornada passada i que avui han jugat pues, 10 futbolistes que no varen participar uh mhm. -huh. en aquest duel que en l'Europa League va perdre entre setmana l'Atlètic Club davant de la Z Alkmaar Valverde ha reconegut que iba a priorizar el partido de Llega, mientras que el Valencia va a priorizar el partido de la, Champions. Y hay tiempo suficiente para recuperarse físicamente. La cuestión no es eh, la recuperación física, sino la mental. Al final te preparas para un partido fuerte en Champions, a nosotros nos pasaba el año pasado. Te preparas para un partido en el que va a tener muchísima intensidad, porque el partido de Lyon y eh, Valencia fue increíble, fue un partidazo en todos los sentidos, de ritmo, de nivel, de técnica, de todo y luego, pues bueno, te preparas porque enfocas ese partido. Y yo sé que el Valencia tenía en foco esa semana ese partido porque habían perdido contra el eh, contra el Zenit la primera jornada. Entonces, pues bueno, eh, para ellos ese partido era fundamental y el foco al final, sin quererlo, lo desvías un poco de este. Y nosotros, en cambio, para nosotros este partido era lo era todo. De hecho, nosotros hemos empezado mucho mejor que ellos. Eh, nos hemos metido mucho mejor que ellos en el partido, un poco, pues también por eso. Pero no tiene que ver con el desgaste físico, sino por muchas veces pues la predisposición, la predisposición mental un poco hacia, hacia el partido importante de la semana. I també anem a sentir a Dani Parejo, el capità, Salva, eh, que ha parlat avui de l'autocrítica i d'alguna cosita més que yo creo que crida la tensión y de lo que caldría eh, lo que caldría uh -huh. fer es preguntarse qué es el que ocurre y per què las cosas coses la passat y no funciona en este. Bueno, no hay dudas, Yo creo que ahora todo el mundo tenemos que ser, eh, mirarnos nosotros, no mirar alrededor, qué estoy haciendo, qué estoy aportando, eh, qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para ayudar al equipo. Y es un momento así, no es un momento para mirar al, al compañero ni para mirar nada. Yo creo que ahora mismo hay que hacer autocrítica, hay que, hay que ver qué no estoy haciendo qué hacía o qué puedo hacer que no hago para intentar ayudar al equipo. Parejo, también ha parlat en este fragmento de, de alguna similitud que se troba en aquella temporada negra de Yukiki Pellegrino. Somos conscientes, eh, nosotros el año de que, de que estuvo Jukic, eh, Pellegrino pasó eso, luego vino Ernesto y bueno, hicimos una gran segunda vuelta, lo que pasa que es verdad que nos costó mucho, había mucha diferencia, aún así nos jugamos todo el último partido en Sevilla eh, para meternos el día de Campeones y, es verdad que el, el, fútbol es así, tienes que aprovechar cada partido, tienes que intentar sumar todos los partidos de tres en tres y si no es así, al final lo acabas pagando. ha recordat la temporada de Jukic i la de Pellegrino. Parla de Pellegrino, eh? parla de, de Yuki, que començaren així... No li, falta, va, no li falta raó, eh? Que després li va costar, els va costar molt, molt reaccionar. Bueno, ja van contar, Manol, abans de la, de la victòria contra el Granada, que efectivament el valencià ens recordava aquí València de, de Yuki, que en, ah, Corre que moltes coses... Ho diguem el dia de, de, Montjuïc, de, perdó, de Cornellà de Prats. De Cornellà, correcte, Manolo. Més coses de Parejo. Bueno, pues ha reconegut també que se fan pocs gols y efectivamente ho van sols 4 goles por el en No sé, al final, eh, si lo supiésemos, lo arreglaríamos rápido. Ahora tenemos 15 días para trabajar, para mejorar. Eh, y ya te digo que, bueno, que también yo creo que tampoco estamos haciendo muchos goles. Nos está costando hacer goles. Llevamos eh, cuatro goles en siete partidos, me parece. Y bueno, es una cifra baja para, pues bueno, para si quieres pelear por los grandes objetivos. Yo creo que que esa es una cosa pendiente y una cosa que tenemos que mejorar mucho. Molt. S'ha de millorar molt. Té pinta de que estos 15 pròxims dies, Salva, se van a fer llargs, eh? Bueno, no hi ha competició de, de Lliga i sempre comentem el, el mateix. Al no haver Lliga se poden centrar en altres eh, aspectes del, de l'equip que el dia a dia moltes voltes no te deixa i que el dia a dia, fonamentalment, quan hi ha competició d'entre setmana i de, i de cap de, de setmana, pues, eh, no te deixa perquè pràcticament és impossible, no? Te deixes uh -huh. dur per l'actualitat. Però 15 dies sense lliga, quan ves de pedre Exacte. i d'oferir una dolenta imatge... Exacte. Imagina el que haguera sigut guanyar avui en, en Sant Mamés. Pues una placidesa absoluta. tres eh, victòries, dos en Lliga i una en Champions. Mira, et pols tots els dubtes i te'n vas molt tranquil. Mira, en, ser, en servís per enllaçar però se va molt més tranquil al Paró el Llevant, que acaba de guanyar el seu primer partit, que el València, que acaba de perdre el seu segon en la Lliga. Sí, sí, sí, perquè estava molt, molt amenaçat. La Estava molt amenaçat, fonamentalment, el, el tècnic. Se li ha guanyat al líder de primera divisió, que era uh mhm. -huh. el, el Villarreal. Sumes eh, eh, a casa i, evidentment, pues, eh, te'n vas més tranquil al paro de Lliga, evidentment. El València el llevan, perdó, que he marcat en el seu partit primera victòria, que dona l'enhorabona, eh, per aquesta expulsió de Jokic en el 36, a partir d'ahir el llevan es fa eh, dominador, ja ho era, del partit, i acaba mitja centrada que remata de manera espectacular de Iverson per a fer el únic gol del partit i el que li dona la victòria al llevan. Sí, el gol de Iverson a, a última hora és cert que el que el Levante estava jugant molts minuts contra un rival en inferioritat numèrica, numèrica com era el Villarreal. Jo crec que també personalment en les rotacions Marcelino Huy s'equivoca a l'hora de plantejar el partit en el Ciutat de, de València, però eh, a la fi, a última hora, hi ha un Levant molt, molt, molt pacient, que ha manietat perfectament el joc interior del, del Villarreal, ja futbolistes més perillosos de l'equip de, de Marcelino, bueno, pues espera la seva eh, ocasió, ocasió que arribava a última hora i mitjançant un gol de, Daverson, que s'anticipa a, a Víctor Ruiz, pues, ha aconseguit una victòria eh, importantíssima. Està criat, sembla fer coses importants en el llevant este, d'Eiberson, un futbolista molt dinàmic, molt, molt batallador. Ja va salvar dos punts davant de l'Eibar, mm. en una capotada per a mi Brutal, molt complicada sí. de eh. fer, però molt ben executada, eh. i en el dia d'avui també el gol és un xicharró espectacular. Sí, bota, es gira, no sembla que estiga fet de, de plàstic molt de voltes mm -hmm. quan, quan es meneja d'Iverson. Sí, senyor. I li ha donat la victòria al, al Llevant. Mm, sí. La part negativa en la victòria d'avui del Llevant és la lesió d'Ivan López Salva, trencament de, de clavícula, clavícula eh? sí, trencament complicadíssim. De, de clavícula en, en Ivan López i, efectivament, pues, haurà d'estar eh, dos tres mesos de, de baixa el futbolista del, del Llevant d'Unió. No és una pena, perquè havia agarrat eh, molt bé mm. -hmm. lloc i esta va ser també un dels més destacats en cada partit del Llevant. Sí, recordaràs que ja la setmana passada el Llevant va perdre a, a Trujillo. Trujillo. De fet, avui el Llevant ha una samarreta d'ànima a Trujillo. Exacte, una samarreta d'ànima a Trujillo. Dos mesos de baixa tindrà que estar Trujillo, que va ser òpera d'urgència dimarts per aquest desprendiment de, de retira després de la mhm. pilotada que va rebre de, de la fita i bueno, desgraciadament avui el Llevant ha tornat a perdre un, un futbolista Bueno, anem a sentir a Lucas Alcaraz que estava en perill Y que de momento sembla que sí. y se perill. Salva el cap, encara que no ha volgut parlar de si la victoria de Dewey suposa que ell salva un match ball. Me voy con la sensación de que, bueno, que los jugadores han estado genial, que la gente se ha divertido. Y estas muchas circunstancias de estas, no sé, No, la, trascendencia del resultado prefiero ni, ni pensarla en negativo y prefiero pensarla en positivo, ¿no? bueno, nosotros trabajamos eh, al máximo nivel, quiero decir, de hora. Evidentemente acertamos, nos equivocamos, tenemos buenos días y malos días. Pero sí que está claro que nuestra voluntad es que, bueno, que cuando juega en casa la gente un poco es el, sentido de jugar en casa, que la gente se vaya contenta. Yo he visto a la gente hoy en una comunión con, el equipo, el equipo ha transmitido, la gente ha transmitido y eso para nosotros es muy importante. Yo creo que esa es la gran conclusión de hoy, más allá de cualquier cosa a nivel personal. ¿no? No ha volgut parlar sobre si avui ha salvat un masbol, sobre si ha salvat el cap Lucas Alcaraz. Recordem que el Levante la següent jornada de Lliga, després del paró, visitarà el Bernabéu, no? Bernabéu al Real Madrid, que acaba d'igualar a un al Calderón davant l'Aleti de Madrid. També segon l'última hora de Luciano Vieto, l'ex del Villarreal. Lucas Alcaraz, Manolo, que també s'ha referit al partit, a la victòria molt treballada davant un gran rival. Sí, una victòria muy trabajada, muy importante, Y bueno, me alegro mucho por, los jugadores, porque ya la merecían por su trabajo, me alegro mucho por la afición sobre todo, porque bueno, merecían una, una tarde en la que bueno, se fueran contentos a casa con una, con una victoria importante. Y bueno, a partir de ahí pues creo que, que son las dos cosas más importantes, el trabajo de los jugadores y, un poco la alegría de, de la afición que, que los días anteriores, por una circunstancia u otra, cuando habíamos jugado bien, como el día de Sevilla, no habíamos sido capaces de ganar y cuando habíamos <laughs> jugado mal tampoco. A Lucas Alcaraz, si le torre de preguntar el sistema... Mm. Es ya, yo creo que guaño perga toches días ya se le va preguntar a Lucas por el sistema. Uy la pregunta tenía ser, tarrado de ser, Manolo, porque el Levante ayudamos ha jugado más minutos en superioridad numérica y Lucas Alcaraz no, no ha alterado per res el, el sistema. Sí que es ser que, tot i que amb els tres centrals, els que estaban eh, prácticamente ubicados ubicats el, tot el temps en camp del Villarreal. Pero bueno, se li ha tornat a preguntar el sistema y para esta circunstancia, Lucas Alcaraz. Está claro, yo creo más en los conceptos de juego que en, que la formación. La formación la elijo en función a, a lo que pienso que van a estar más cómodos los jugadores en, una formación, pero ya digo, se puede jugar bien y mal con, cualquier sistema, ¿no? Yo creo que hemos acertado en el concepto de, del juego, pero yo sigo diciendo, no hoy porque se haya ganado, o otro día porque se haya perdido, tal. sino que se puede jugar bien y mal con cualquier sistema. Eh, parlàvem del punt d'inflexió per part del eh, València Club de Futbol, eh, també un possible punt d'inflexió per al Joan Antoni Esportiva Salva està en el dia d'avui. Sí, sí, sí, Manolo, per moltes coses, perquè bueno, pues el Llevant necessitava la, la victòria per lo complicadíssim del calendari que, que tenia i perquè almenys eh, a casa, el Levant ha jugat davant dos eh, rivals eh, importants fins ara, com el Sevilla i avui com el Villarreal. Va igualar davant el Sevilla i avui ha obtès una victòria també bueno, pues davant l'equip que estava al cap davant de la, de la classificació en primera divisió, com era el, el Villarreal. Sí, eh, eh no sabem si per a les pròximes setmanes i una volta eh, passat aquests 15 dies de competició de les baixes que té llevan pot eh, eh, arreplegar alguna, pot recuperar alguna perquè és el que deien, cada setmana pràcticament a Lucas se està caient un jugador. Sí, desgraciada avui la lesió de... de a, més, a més, en lesions poc habituals, perquè un trencament de clavícula o un desprendiment de retina sí, no, no són lesions a l'ús en el món del futbol. No són lesions per les que se pot acusar eh, pues, eh, al cos tècnic de treballar mal o al preparador físic per, per no eh, treballar bé en, bueno, la seva faceta, que és la preparació física amb els eh, futbolistes. Si ho hem comentat abans, efectivament, molta mala sort en el conjunt de Granota, que almenys pues, eh, está tirando el encer golejador de, de Daverson en este tramo inicial de, de temporada. Sorprende la en encara eh, davant d'altres futbolistes més importants de la plantilla, com, com la titularitat de, de José Mari, que es manté dels plantejaments de, de Lucas... Eh, de Lucas Alcaraz... Li té fe, eh? Li té fe, sí. Mira sí. que la gent no acaba de voler este futbolista, però Lucas li té fe. Eh, sí, perquè el manté des del, de l'onze inicial, passe el, que, passe el que passe, manté la seva línia de, de tres centrals, eh, ha reconvertit a Simao Mate, que ja va arrencar ahir la, la lliga des de la, la posició del mig centre defensiu cap a la posició de, de central, o millor dit, de lliure, perquè és el futbolista que actua de lliure en aquesta línia de tres eh, centrals, i la veritat és que ahir juga molt, molt com de Simao, tècnicament és un futbolista eh, acceptable, ahí està molt còmode, apenes es desgasta i per tant arriba fresc que com avui ha arribat al tram final del, del partit superant en qualsevol moment i en qualsevol emparellament a, a Roberto Soldado sempre que s'ha encarat amb el, amb el futbolista valencià. Ah, se ve també especialment desquixar Soldado cada volta que visita la canxa del Llevant se desquixa moltíssim, eh? Sí, perquè bueno, encara, no encara recorda la seva etapa com a futbolista del, del... Les lluites amb Ballesteros. Del València i, efectivament, pues, avui volia marcar eh, soldava la visita a l'estadi del, del Llevantura Esportiva i, i no ha pogut. La veritat és que és cert, no? La imatge que moltes voltes ha oferit Roberto Soldado pues, és la imatge avui de la impotència del, del Villarreal en, en el Ciutat de València. Perfecte, doncs pues, recordo que a més en el bàsquet qui també ha guanyat és València Bàsquet. 177 en la presentació a la Fonteta, eh, molt bé de Púleg en el dia d'avui i davant d'Iberostar Tenerife, la realitat és que el conjunt de Pedro Martínez Martínez ha estat molt encertat, 15 triples, Justin Hamilton 16 punts i John Surna 15 han sigut els més eh, destacats del conjunt taronja, que a més en la segona part avui ha eh, estrenat la seva segona equipació en quant eh, a el que fa les vestimentes i sa negra que està també agradat moltíssim anem a arribar a les 12 de la nit i anem a entrar ja en el debat de tertúlia d'anàlisi que n'hi ha molta tela que tallar 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 90 nit eh, A voltes, jo imagino que hi ha algú que podrà dir ah, com vos agrada els periodistes a Real i tal, és que no sabeu la perea que em dona 15 dies sense futbol, venint d'una derrota i tindré pocs aspectes positius durant els pròxims 15 dies des que parlar, sincerament. A mi m'agrada més parlar de victòries, fer programes com el que farem després de Lió, eh, això és el que m'agrada. Eh, dir en el dia d'avui tot el que anem a dir, perquè cal dir-ho i cal fer l'anàlisi. Jo crec que Fred, jo continue dient que no cal cremar la falla, que continue pensant, i tot i que cada volta m'oferís un o més dubtes, i és la realitat, però continue pensant que el canvi d'entrenador a meitat de temporada poques voltes acaba funcionant. Vos entenc, i entenc que en casa estireu encesos després del que heu vist en el dia d'avui, i no és ni fàcil, encara que no se ho cregueu, ni agradable fer estos programes. Però també tenim una obligació com a <clears throat> gent que està, com diria aquell, som notaris de l'actualitat, eh, que tenim que contar el dia a dia. I el dia a dia és que este València no se sembla en res al de la temporada passada. Aquell equip que hi sí al Calderón, que hi sí al Camp Nou, que hi sí al Bernabéu, que hi el Madrigal, que hi el Pizjuán, i mossegava, no està per cap lloc. Si València ha sigut, ha sigut engolit per algun forat negre, i el València és que no se sembla en res al de l'any passat, al de la temporada anterior. El dia de l'Espanyol, diguem, a mi m'ha semblat el València de Jukic. Avui no ha estat tan roïn en quant a no fer res, però sí que és cert que hi ha altres aspectes preocupants. Que el València no passa de fer un gol per partit de la Lliga i que el València eh, avui ha perdut davant de l'Aleti Bilbao que ha tret una arma tan novedosa com jugar com l'Aleti de Bilbao. Tenen una solució a això? Doncs pues esperarem a veure. Però ara mateix la realitat és que, per exemple, Aritza Duriz, amb quatre xitxarros en la Lliga, dues mateixos gols que tot el València. Tenim ja la tertúlia reunida, continua de la primera mitja hora Salva Folgado, que està per així mirant internet, escudrinyant, busejant, i no sé si eh, arreplegant alguna estadística més que aportar al debat. Folgado, què tal? Estic guanyat, Manolo, de tant <laughs> de... He de buscar en internet. Sí, sí, sí. sí. S'incorpora el company del Diari Superdeport d'Andreu Alberola. Hola, Andreu, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Per alguna cosa. Per dir alguna cosa. Sí, per dir alguna cosa. I s'incorpora també a la nostra tertúlia, con cada diumenge, el nostre tècnic, César Ferrando. Hola, César, què tal? Hola, bona nit. A ah, veure, perquè jo no sé a Jo sí, Ferrando. sí, jo, jo sí. A veure, César, què tal? Bona nit, com esteu? Ara sí, perfecte. Doncs pues, eh, preocupats, César. Si diguera que estem bé, te mentiria. Jo el que he vist avui eh, sobre, sobre l'arba de Samamés és molt preocupant perquè és un València que, el que he dit al principi, se sembla en l'escut, en el color de la samarreta i en l'esposo principal al de l'any passat. En la resta no se sembla res. Bueno, la primera part no m'ha estat tan mal, eh? La primera part... El València ha estat còmode eh, des de el seu gol fins a que empatava l'Aleti. Bueno, eh, antes del gol de, que hem fet nosaltres, l'equip ja està jugant bé, ja està triangulant triangulant sí, bé, va arribar bé, ha fet el gol i després han tingut la, la, la desgràcia de que era un córner quan ja està Joan Mato amb una patatès, no? Uh mhm. -huh. La segona part és un punt de part, perquè aquest que han sigut millor que Morato m'ho han passat per damunt i, i això sí que és on es té que analitzar què ha passat, no? però la primera part de l'equip que quedat la cara, eh? aguantar bé i, i en el altre rato que l'equip no ha jugant mal, ha estat, ha estat bé. César Salva la primera part, Salva i Andreu? Jo estic en César, eh? Jo crec que el València, conforme ha encaixat el primer gol de l'Atleti de Bilbao, se n'ha vingut avall i a partir d'ahir en la segona part ha sigut una miqueta no en tromba, no sé començament de... Sí, però no oblidem, perdona, eh, mm. Andreu, l'Atlètic té una ja als 30 segons. Ah, sí, sí. Als 30 sí, segons sí, sí, para, sí, sí, para de Jaume... I, abans, i abans d'arribar de, al descans podria haver fet el segon gol, Correcte. també. Mm, però en la segona part jo no veig ningú símptoma de, de reacció, ni només que bueno, la, la, l'oportunitat que ha tingut Negredo, crec que és en el 47, que Neg Negredo avui no ha estat bé. Deixa de... Negredo avui no ha estat bé. Jo vaig a ser eh, tan clar i respectuós com crec que era un futbolista professional. Però a mi, almenys al meu entendre, el més dur de l'oportunitat que marra Negredo davant del porter, per a mi el més dur, és que en aquesta ocasió a mi Negredo m'ha donat llàstima. A mi Negredo... Eh? m'ha donat llàstima en aquesta jugada. César, crec que anaves a dir alguna cosa. No, llàstima per què? Això és futbol i... Per, per, per, la, per la manera de produir-se, eh, d'intentar el regat de... El que transmet, el que transmet. El que transmet, sí. El que transmet, sí. Jo estic en tu. Mm. Sí, sí que pot ser, però, però ja dic, jo, jo la primera part he vist un eixit en tromba del Bilbao, amb, amb tore... jo crec que amb Torrejabé eh, amb, amb, amb sofrit, l'equip ha sofrit ha cosa de jugar bé, apretar el gol, després ens han, han empatat, i la segona part, pues, a partir d'aquesta ocasió que Negredo, els, ells també sigut molt forts, eh, molts jugadors no havien jugat al, al, eh, per entre setmana, Mato sí que havien jugat que han jugat, però no de molt tard, m'ho ha fet el, el segon gol i em ha costat moltíssim, no? La primera part jo he vist un equip de futbol. El, el preocupant és que la segona part, jo crec que el 2 a 1 han baixat el braç, això era preocupant, no? Però bueno, és un partit torno a repetir, temas temas tampoco tampoco tema a, a, 40 puestos de primer ni de, de puestos. Entonces, yo, soy, yo, yo pienso con tú, Manolo, que este, es para aguantar, para estar al costado del entrenador del jugador, no, no, es para quemar la falla tan pronto. No, no, yo, yo en eso estoy de acuerdo en tú, ¿eh? yo, ya voy. A mí, a mí me da la sensación, no sé si te en mí, en que mm, el Valencia ha alcanzado lo que se iba el punto de no retorno. Yo creo que es futbolista, tienes tener dubtes es es dubtes que, tenían y que significaban y que, incluso que Fugo va, a ir en zona mixta después del partido contra el... español español continúen ahí. es una, es una que voy ha quedado contrastada, que el equipo continúa en el alambre que tenemos dubtes, que hoy no han estado a la altura pero ya no el técnico, el futbolistas y yo creo que no ni a no ni a a partir de ahí yo creo que a, a, medio plazo yo creo que el Valencia no Te no té solució si no se prenen decisions dràstiques. Tu sí que eres de cremar la falla pel que Jo sóc de cremar la falla. Perfecte. Perquè jo crec que li pots guanyar la Granada i li has de guanyar la Granada en condicions normals. Li pots guanyar a l'Olimpí de Lyon, però avui avui era un, avui era, avui era un partit per a, no per anar en, en, en segona marxa ni en tercera, avui era un partit com, per a eixir com el València va eixir en Engerland a apretar, a remar i avui el València no ho ha fet i per què, i per què no ho ha fet? és el que a mi m'agradaria saber per què avui no eixes a mort contra l'Etilo. Salva, que encara no has parlat, vinga. Jo és que estic d'acord en part en, en César i en part en, en Andreu. A mi pues l'Alexia m'ha agradat en diferents fases de la, de la primera part, on jo crec que ha sigut superior a l'Atlètic Club de, de Bilbao. És cert que l'Atlètic arranca molt, molt, molt fort, una eixida en, en tromba, de fet, el primer llançament de l'Atlètic Club de Bilbao arriba a 30-40 segons i obliga Benyat a fer eh, una bona parada a Jaume, al València li mhm. costa entrar en el partit, però una volta eh, entra, jo crec que domina el partit. És cert que acaba la primera part ja patint moltíssim. les Davant l'Atlètic Club de Bilbao, en moltes accions a, a pilota parada, perquè l'Atlètic Club de Bilbao crec que llança 4 o 5 corners en la primera part, cap córner, llança el València en, en el primer acte, però després, pues, en la segona part, m'ha passat el mateix que me va passar amb el València de, de la prèvia de Champions a Mónaco, el mateix que me va passar dimarts en la, en la Champions en Gerland davant l'Olímpic de, de Lió. L'equip incomprensiblement se tira molt, molt arrere. Ja contarem en la nit de dimarts, després del partit de Champions, que teníem absolutament confirmat que en Mònaco, i crec que Andreu també aquesta història la coneix, eh, els futbolistes flipen de l'ordre que es dona eh, Nuno de tirar-se arrere, mm. però molt arrere, i és que jo davant l'Olímpic de, de Lió a Gerland vaig veure el mateix, el mateix comportament del, del València i avui el que he vist és un València eh, desconegut que no tenia res a veure amb el València de, de la primera part també te dic una cosa, si Negredo, però claro, això és com si el easy, easy famós del, del futbol. Si Negredo clava eh, la que té en l'inici de, la, de la segona part pues, <laughs> probablement... I si la clava coses... Benyat, la de 30 segons? No, no, correcte, correcte, Clar, les que... coses s'hagueren canviat però és que aquesta ocasió ha sigut molt, molt clara i crec que marca el que li ocorre al València posteriorment en, en Sant Mamés evidentment jo crec que jo tampoc soc partidari de, de cremar la, la falla, uh mhm. -huh. però a mi el València en, en Sant Mamés, excepte diferents eh, trams del primer acte... Eh, T'ha deixat molt dubtós. M'ha decebut davant un equip que havia arrencat molt mal, uh mhm. -huh. molt mal, Tant la temps. temporada con l'Atlètic Club de Bilbao, que estava en descens i que no feia gols, i que avui ha fet 3 al, al València, a més, i després ho parlarem, és l'Atlètic Club de Bilbao de, de tota la vida. Jo crec que Ferrado s'ha recordat de l'Atlètic Club de Bilbao de tota la vida, i avui ha sigut pues, això, l'Atlètic Club de Bilbao tota la vida, un futbol molt, molt, molt, molt directe i que en tres pilotades se plantava en l'àrea contrària i que damunt te feia gol, com, com en l'acció del, del gol de, de Aduriz. Tres de guys han tocat la pilota des de la treta de porteria de, de Gorka Ereizoz, Raúl García, li ha arribat a que ha fet el, que ha fet el gol no sé, les sensacions són... Febles a defensiva també, Són eh? estranyes, eh? A mi, eh? no, el València a... molt mollet, A mi me preocupa molt que el València avui, si tu analitzes les virtuts, el que estàvem parlant no, al, al principi del programa, si analitzes les virtuts del València l'any passat, avui el València no té ni una, ni una dices, ni el ritme, ni la intensitat, ni la solidesa defensiva. No queda absolutament res i la plantilla és pràcticament la mateixa, llevat de, de l'ausència la, d'Otamendi... És que a mi, a mi una cosa, i, i aprofitant que tenim a César, eh, eh, que jo sí que li vull preguntar, perquè eh, moltes voltes eh, quan un equip canvia, fa una bona temporada, però per lo que siga canvia d'entrenador, a vegades el nou entrenador li costa eh, agafar el fil, un entrenador nou eh, per molt que l'any passat amb altres entrenadors les coses hagin, ben bé, hagin anat bé sempre canvia alguna cosa i a vegades el... però és que serà la continuïtat màxima vull dir, és que sí. Eh, l'equip és pràcticament el mateix l'entrenador és el mateix vull dir, és que no entenc què ha passat amb aquest equip per, molt, per moltes voltes que li pegue. César, a, a voltes els entrenadors canvieu coses perquè cada entrenador vol eh, ficar el seu segell personal a cada equip, però és que així precisament és que són tots els mateixos. Sí, però <clears throat> jo, som, jo des de la distància, eh, jo veig que el futbol, este, veiem Eh, a mi me preocupa una cosa que li Salva i crec que Damià també ho ha dit és que els jugadors a la zona mixta o després dient que no tenien l'ordre mm. després mm. flipaven això sí que em preocupa, ¿vale? Per què? Perquè, perquè sols n'hi ha una ordre que té que complir. I aquesta ordre la té que creure tots en aquesta ordre. Eh, estic equivocat o no? L'entrenador és el que a aquest moment decidir el que ha que fer i n'hi ha que fer això, perquè n'hi ha 11 jugant, n'hi ha 11 entrenadors. Entonces, el porter vol que li facin 6 defenses per no tirar a gol. El delanter vol que posen 4 delanters per arribar més pront a l'àrea. Una... Entonces, no podem fer el que volen tots. N'hi ha una ordre. El millor el problema comença perquè hi ha gent que pensa més del que li toca pensar. Així no es tracta de que és que l'entrenador m'ha dit. Això són excuses de mal pagador. L'entrenador me diu i tinc que complir, i tinc que intentar fer el que toco, i ser un equip. Si no, si cada un pensa el que vol, eh, la meva pregunta és, l'any passat estos, alguns jocs comentaven que estaven flipats quan l'entrenador dia que s'anaven per carrera o no? No. O és que ara, com perdem, resulta que l'entrenador és que mos diu, mos flipem perquè mos tirem per carrera. jo el que dic és que estiga o no acertat l'entrenador, que això és molt, és, és molt etèreo, ho dir perquè a, a la Bilbao campió de Liga jugant directe i un Barcelona campió de Liga eh, atacant organitzat i, i fent. Vull dir, així el futbol, ningú te diu que, que obris el llibre del futbol i, i el futbol s'hi juga d'esta manera, s'hi juga mil maneres. Jo no puc dir, vull fer, fer un repleg intensiu. Per què no, pot, per què no poden fer un replegui intensiu? Per què? Perquè els jugadors diuen que flipen la idea eixa. No, no flipen, no. Complís la idea que te diu l'entrenador, que és el que, que està fent en aquest moment, i entonces serem un equip. I a partir d'ahí veurem els efectes que tinguem. A mi em preocupa que sentit a Salva. Que si jo flipen, entonces si flipes, quan flipes Salva és que no, no t'agrada l'ordre. I si no t'agrada l'ordre, no la complixes. va bé? mm. aquest és el problema que jo veig. Pues es un futbolista importante, ¿eh? el que va a Pues es que, ¿sabes? Que entonces me preocupa, ¿eh? porque yo lo que tengo que hacer es cumplir y pensar que lo que dices es lo más importante. Porque si eso yo es importante y piensa que no es de acuerdo eso. Pero es que ni habrá mis compañeros que pensarán que también que no me da otra cosa. Y no me da nada pues, antes que digan yo creo que sí, que fue un replay intensivo. entonces aún me quede. Si me habrá persona que decidís que es la entrenador. Y si van a ser un equipo, pero creo en esa persona. I si aquesta persona l'any passat m'ho va portar a, a, a, a jugar la Copa d'Europa, es mereix, amb tot el meu respecte, que creguem un poquet en ell. Depèn, ja dependrà, com fa dues setmanes parlant, si tenia, fa, tenia mèrit d'haver al València, si venia del Rio Ave, si era amic de Peter Lim o de, Pit, de Mendes, de companyia. Això jo no mos clavem. Però, però siguem un equip des de principi. Siguem, i portem sis setmanes si a sis setmanes ja no pensem a l'entrenador, oh, Antonio Morapet, que ja, ja hi ha algun jugador que tira baló fora, no, això no anar, senyores, ho sento. Pues eh, està bé que diga César això, perquè també anem a sentir l'entrenador. A mi, jo sentí avui la roda de pensa, li vull comentar comentat a la primera hora, i torne a incidir en aquesta idea. Anem a sentir només eh, un fragment, però n'hi ha com tres o quatre fragments en el que la idea que sullau és que uno diu, jo entreno el que tinc que entrenar, però si després hi ha errades individuals en el camp, no és cosa meva. 12 i 16. Fem una pausa per a la Público. Recordem la pregunta, eh, per què el València ha perdut el caràcter competitiu? I de seguida tornem. Encara mos queda la tertúlia molta i molt calenta. Hi ha molta tela que tallar en este València d'avui en dia, que avui ha perdut 3 a 1 davant l'Atleti Bilbao. Fins a la 1. Esports 97 nit en la 97. 97.7 Ràdio. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Triple del Plan Pibe. El Citroën Uga Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Uga e Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. del Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Pro a ocasión, tu concesionario low cost ya está en Valencia las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos por 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa Ocasión la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 19. Contava un servidor que sentia en directe la roda de premsa de l'Uno, pues uno quan està en directe està a moltes coses, al so, als companys, a les que van arribant, i després uno torna a sentir la roda de premsa per a extraure els fragments que consideren més importants eh, per a emetre-los eh, per la nit. A mi em dóna la impressió, ja la me diran Salva, eh, César i Andreu, eh, que eh, els passa pel cap, però en estos dos, dos fragments n'hi ha més, eh? Però se subió la idea, queda la idea en el fons de jo faig el que tinc que fer, jo entre el que tinc que entrenar, ...pero después ya cosas que se me escapen... Per Ample parla de l'Atleti de Bilbao ...y diu sabíem cómo era l'Atleti de Bilbao, sabíem ...quién era el fer de Bilbao, ...pero tot y China... no en sabut contra Nosotros sabemos que el Atlético es un equipo poderoso, físicamente fuerte. Yo creo que mm, le hemos controlado bastante bien el medio campo, eh, hemos presionado bastante bien, hemos tenido buena posición... en los inicios de la segunda mitad y después pero tienen esa característica son mm, por momentos muy directos y, las jugadas surgen a partir de ahí eh, pero sabíamos lo que íbamos a encontrar eh, y no hemos sido de todo capaces de contrarrestar sabían que era a trobarse, pero no se hubo contrarrestar y cuando habla de la pilota parada también habla de errades de concentración individual Sí, es todo, eh, creo que es un momento determinante en los partidos. Nosotros también llegamos al gol en balón parado son cosas que nosotros entrenamos, que, que pasamos de mucho tiempo intentando ajustar, em, pero son momentos individuales de concentración que hay que tener agresividad para ir a por el balón y, resolver la situación. Eso, eso solo, nos hace ver que hay que trabajar más, hay que ser más, concentrado en ese momento para que los resultados no estén condicionados por, por esas situaciones, porque a nivel de juego el equipo tiene capacidad para mejorar muchísimo. Senyor, dos fragments de l'uno, hi ha més en la roda de premsa, hi ha un altre fragment que si voleu podríem recuperar, però de moment crec que no és suficient, són dos, eh, com n'hi ha algun més, i diu això, en la, el primer diu, sabíem lo que era la Bilbao, eh, i tot i així no ho hem contrarrestat, i en el segon diu alguna cosa com, eh, sí, el valor parat és molt fonamental i tal, però eh, <clears throat> hi ha errades de concentració individual. És un, és un discurs, Manolo, calcat el que va donar Nuno després de perdre en casa en la primera jornada de Champions contra el Zenit. En aquell moment va eh, ser... lo de Hulk. Sabíem sí, com sí, sí, se sí, comportava sí. Hulk i no hem pogut parar-ho. Errada... Va parlar inclús d'algun d'errada individual. Evidentment no va apuntar al futbolista, però va parlar d'una errada... Eh, individual d'algun jugador. I avui el discurs és el mateix. Sabien com comparar l'Atlètic Club de Bilbao, però no, no hem pogut. I qui, els que no han pogut han sigut els seus futbolistes, evidentment. Andreu? Jo crec que Salva té raó. No és la primera vegada que, que d'alguna manera, no de forma explícita, però sí de forma implícita, eh, Nuno, no vaig a dir que senyala els futbolistes, però sí que deixa, deixa caure la responsabilitat de, del, del no haver guanyat o del no haver fet les coses bé sobre els seus jugadors. Jo crec que, no ho sé, eh, però me sembla que no és la millor manera per a recuperar un vestuari. I ell té ara mateixa la, el, el repte de recuperar els seus futbolistes si tu envies aquest tipus de missatges a la teva plantilla, crec que va a ser contraproduent. César, ahí el problema es per a l'entrenador. Si calla, diguem que és mollet, i si arrea, diguem que no és la millor manera de tratar un vestidor. Així que ho teniu els entrenadors. Sí, però tampoc ha fet un atac frontal a jugar. No, frontal no. Eh, jo, jo, sempre, no. jo sempre dic que se pot llegir entre línies, però, que subliau la sí, idea però de... no és la primera, no és la primera i els futbolistes no són, no són tontos. I ah. estan ah. molt pendents de lo que diu l'entrenador. Sí, Digues, César. Sí, Andreu, però no és un atac frontal directe de quan... Tipo, eh, per exemple, Mourinho, per dir un cas que mm -hmm. potser posava exemple de jugadors, no? Ell, ell diu alguna general, eh, ell diu que, que ho sabien, que s'ha treballat, entonces però tampoc és tampoc senyala, no? També de, de quan en quan, els entrenadors també tenen que pegar un to d'atenció, no? Ell, ell, jo per mi, ell no, no està fora del barco, jo per mi ell se sent culpable. I després l'estratègia, eh, home, jo tinc que donar raó perquè l'estratègia no és cosa que que estar centrat 100%, eh, i si no estàs centrat te se va al plomero, no? I si te se va al plomero, el primer que mires és que l'entrenador que n'hi ha no la treballa. I si tu perds temps en l'estratègia i a tu just que se despisten pareix que no falla res, no? I això, jo, però una mica, l'estat de càmera me molesta tot això, entonces l'entenc però jo torno a repetir que no no veig un atac frontal no? de, de tot jo, el que volia dir-vos antes és que jo crec que el, si no m'està avui bé és perquè jo crec que nosaltres l'any passat érem un equipo érem un equipo rocós, érem un equipo... Sí, sí, un equipo. En, en, en, a més, en totes les lletres de la paraula, César. I enguany no estem siguent. Enguany es a ratos. A ratos. A vegades jo me'l valor... No, nosaltres... L'any passat, a part de que jo ara veu no, eren molt difícils de que me'l guanyàrem, eren rocos, eren difícils. guany, pues, tenim a ratos vents no estem encara a aquest nivell, que jo pense que l'equip el té que agarrar, vull dir, jo per agarrar, però, però no, no estem seguint el que érem l'any passat, la No som tan consistents, no som equip, no som l'equip, no som un equip, no, no anem a parlar de jugadors. No m'ha agradat el nivell d'equip que teníem l'any passat Mm. És que, eh, pel que diu César, eh, repassant l'estadística de la temporada passada, Manolo, el València, després de la jornada 7 de Lliga l'any passat, sí. eh, era segon. Tenia 17 punts, tenia 17 gols a favor i tenia 4 en contra. Vull dir, és que la diferència del, del València de la temporada passada, jornada 7 de Lliga, mal. al València actual és eh, brutal. Només hi ha cert paral·lelisme, i, i, i és curiós perquè estem parlant de de feblesa eh, defensiva en què eh, en guany han caixat 5 i l'any passat havien caixat 4 tenint millor defensa per a mi la temporada passada, però clar mmm, el rendiment ofensiu era brutal 17 gols la temporada passada Manolo 4 en esta temporada eh, estava llegint el company Jorge Segura en Twitter, uh -huh. és el pitjor sí. València de la història el pitjor València de la història... En atac. En atac, en gols, era el de la 78-79, que després de set jornades havia fet eh, 5 gols. Este, després de set jornades, ha fet 4 Vull dir, és el pitjor València... Que, bueno, això és, són estadístiques, evidentment, eh? evidentment. Eh? però bueno, te parla del moment de, de l'equip que ofensivament pues, és, molt, mm. és molt dolent eh? és, és que estem parlant de que el València té errors o que no està fort en ninguna de les dues àrees ni en la seua ni en la contrària que no marca gols i damunt li fan gols sí però jo estic d'acord en que el València d'enguany és més feble defensivament però només han encaixat 5 L'any passat portava 4 en la mateixa jornada i jo a mi també dona la impressió de que hi ha errades en defensa que l'any passat no se cometien però, però, no? però, però avui s'ha la sensació que se transmet eh, la defensa avui no, jo crec que no ha estat a l'altura del partit de l'exigència d'un partit per a res com el d'avui. No, no, és que la defensa que... no té res a veure tampoc. No, però... O el comportament defensiu del... Dels que del... jugaven habitualment la temporada passada, de defenses, ne, ne queda uno que és Mustafi. Mustafi. L'altre la Barran, sí, ni, ni que, no és, que no està... Però ni tan sols Mustafi avui ha estat bé. ni, Mustafi, que está a un, a en el 2 a 1 se produís Porque en el bot Raúl García Le guanya el, el de capa Mustafi. Y es que ya errores defensivos de bulto. Es que el gol de el gol del, el primer, del córner, Es una errada clamorosa de Negredo que prolonga el valor del córner al segundo pal Y es la mateixa jugada del gol del español en Cornellà. recordeu que va la matiza Santi Mina y estaba a soles, avui Negredo. te que pegar una cabotada que te que traure el valor del estadio -huh. I aquest tipus de coses, i si damunt afegixes que l'equip està en un estat de, de dubtes i de feblesa mental en el que, en el que no jo crec que no ha estat prou intens com per armar una remuntada però és que no pot, no pot jo crec que no, no, no sé mm, el València avui no ha estat la, jo la conclusió que trac és que no ha estat a l'altura i que ha donat un pas enrere en el procés de recuperació que portava, que portava la, La gran pregunta, probablement, Andreu, era si existeix el procés de recuperació. Perquè este València ha arribat al punt, i jo ho deia al principi, arrencar el programa de les 11 mitja, que les victòries que ha aconseguit no es baixen els dubtes. I les derrotes si les multipliquen. Però jo recorde que se guanyà al Granada, i jo vaig dir que a mi l'equip no havia agradat pràcticament gens. A més, ho comentàvem així fa set dies. I se guanyà a l'Olímpic de Lió i és el que la primera part va ser bona el que diu César, som un equip a rateig eh, contra l'Olímpic de Lió en efecte, la primera part és bona mm. i després l'equip desapareix però és que lo de, lo de ser un equip que diu César està molt bé perquè és una cosa molt important perquè ser un equip té moltes connotacions no és no és sols jugar com un equip, sinó és ser un equip, demostrar que estem units i que estem forts. És que precisament eh, abans d'anar a l'estadi de Gerland, en l'hotel de, de Lió, Nuno congrega els, els seus futbolistes en una sala de l'hotel de concentració i abans de veure el vídeo del rival té una, té una xicota xerrada Nuno no, no, és, Nuno no pega la, la, la xapa als futbolistes com, com pot ser Bielsa o bueno, mm. cada entrenador pues, té, té, té, la seva, té la seva manera no? correcte i Nuno no sol ser aixina i, i, no, i no sol parlar després dels partits però bueno, abans d'eixe partit tenia un missatge que donar als futbolistes i el missatge va dir que estagueren units, que treballaren, que estagueren junts, és a dir, no va ser una xerrada tàctica, sinó més de unió i la xerrada, el, el missatge que el va traslladar és hoy vamos a demostrar que somos un equipo. Això és que ell detecta que els futbolistes no està, o, o no estan units o, o no tenen no un, un grau de el compromís. no creuen perquè és el que deia abans César. Si l'entrenador diu no. ja que tirar-se rere, el futbolista, si creu en l'entrenament, no, el entrenador, perdó, no qüestiona Ixa Odre. Però que per atraure resultats... En el moment en què la qüestiona és que no creu massa en Ixa Odre. Però per atraure resultats i per a, i per a sobreviure a situacions com la d'avui, uh -huh. hi ha que creure. I a mi això és, lo que, a mí això és lo que me transmet a mi sensacions negatives. Que jo crec que avui els jugadors no han cregut, i contra l'Olimpia de Lyon se creuen per primera vegada el discurs o l'eslògan de l'entrenador i veuen que fa que, que, preu, que pren decisions que són convincents, que hi ha un criteri darrere en aquesta alineació però és que en el partit d'avui jo crec que no ha sigut així. Jo crec que els futbolistes no s'han cregut el que, el que tenien que fer. Per això jo crec que no, no, hi ha una, eh, no hi ha una tornada enrere. Jo crec que són... Vull, a veure, soc molt negatiu i el València acaba de perdre i estic calent. Però jo crec, jo crec que no té arreglo si no se prenen decisions. I 31, les eh, 12. Andreu no se mossega la llengua, però això de les tertúlies. Decisions? Perquè, eh? Decisions. Això diu Andreu. Carregar-se el tècnic. Decisions. <laughs> Mescla l'aigua. 12 i 31. Fem una pausa. Eh, llegim els missatges, no sé si tots, perquè avui, com sempre, ho he enviat un fum. S'agraeix, com sempre, que estigueu ahí, eh, però anem a llegir tots els que puguem i anem a continuar eh, parlant, eh, eh, perquè estava parlant a la Salva de les xifres a nivell defensiu. Només un gol més que temporada passada, però en la, la temporada passada, no, no, i que temporada passada duies 17 a favor sí. i que en, en guany en dus només 4. Va ser el pròxim tema després de la pausa i de llegir els vostres missatges així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa, Citroën C3 Purtec 82 por 8.900 euros. Citroën Ugartesa, Padre Tomás Montañana 14. Acerta Triple del plan pibe. del plan pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. Les 12 de la nit 34 minutos no sé si podré ir los dos, porque no hago enviat un fum, pero... anem ya, Per el Valencia está perdent el carácter competitivo? <laughs> José Molto no confía en los jugadores en el entrenador que no sabe llevar el barco. Iván Merino se fue su segundo del año pasado, seguramente por lo mismo que Salvo y Rufete y se le ha visto el plumero. Fernando Tomás Ibiza, la plantilla nos es al entrenador Y también has perdut Steus teus dos Klaus claus, Otamendi y Alves. Iván Merino. Por cierto, Nuno, vete ja. Miguel Alemany, perquè no estan implicats amb l'entrenador. Llevan Bacali és el mateix equip de l'any passat. Nuno, me aburro i molt. Vicente J. Cervera. Això no pot seguir així a més. Nuno no lo entra... A Nuno no l'entra un poc de llum i dimitirà. No té contra, que tot, té, té tot el món en contra. Més, eh, diu en Marino, diu, te equivocas, falta Ian Cadro, que por lo que se ve era el que manejaba el Valencia y no el papanatas de Nuno. Jesús F. López diu Nuno no encuentra el 11 ideal, el 11 ideal básico creando confusión y desquiciamiento en jugadores. Estado físico pésimo. Miguel Alemán, creo que estás equivocado tú. Tampoco es tan salvo y Rufete y además das importancia a algo que no la tiene. Diu Iván Merino, Diu, la tiene porque ese tío no sabe atarse los cordones de los zapatos. Y Nacho Diu, Diu, pues Ian Cadro en el Newcastle da, va también un poco fastidiado, ¿eh? Básicamente va el último. David Dol, Diu, Nunoriño no dimitirá porque dirá que es el mejor entrenador que ha tenido el Valencia en referencia a la frase que va a hacer a ir eh, Mourinho, que va a ir Mourinho, Cuando le preguntaban en el Chelsea si temía ser destituido Mourinho va a decir podrá destituirme Pero estarán tirando al millón entrenador que ha tenido el Chelsea en la segunda historia Ya sabemos que Mourinho, pues, eh, abuela no le Eugenio Tudela. Eh, jo l'any passat tampoc vaig veure tan molts partits, tan molts bons partits guanyant, jugant molt mal, en guany no entra, i lo pitjor, a tres punts del descens. Raúl Gil, creo que ya lo dijo Kempes, y muy bien dicho, por cierto. Més, Millet diu... La notícia de la capitalització ha aconseguit desviar l'atenció un parell de dies de l'autèntic problema de la institució. Nuno, vete ja. César diu que s'ha perdut el caràcter perquè no creen su entrenador. Sergio Iniesta diu, me pregunto si esto lo sabe Limi si le da igual, porque en uno se le acaba el tiempo. Aaron Cano diu perquè l'estil de futbol és el passa a ninguna parte. Vicente Jota Cervera diu pot ser esta fe de la mateixa calanya que mou. Roins i Trepes, este a més traïdor. Sergi diu perquè no creen su entrenador. Dani Massif diu el que hem de demanar és que no tiren a mou. Quina por. Miguel Cano diu perquè la involució mostrada ja l'any passat seria sumat un despropòsit de fitxatges, lamentable planificació. Paco Bartual, mescla d'aigua, no se creu en el tècnic del València. Burgos, Diu, perquè no saben el que juguen ni es creuen en uno. Respecte a l'any passat, sols canvia que ara el baló no entra, als Nadals no aplega. Carles diu eh, perquè els pilars que mantenien ara no estan. Salvo i Rufete, Toni Campos, cada dia que passa està més a prop la meva teoria. A Nadal, de entrenador del València. Eh, Javier diu perquè ningú es creu en l'entrenador. Els mateixos jugadors estan intentant salvar-se pero no es suficiente. Víctor Diu en noches así no apetece ni contestar, que pasen rápido estos 15 días, demasiado saboreando la derrota. Eh, Club de Ninós preguntas, competente en uno, Curva Gremlins Diu, esa parte. de verdad es tan difícil ver que también diera el alma del equipo, valía la pena pagar la entrada por verlo paracetamol, Diu, pero que no es ya un entrenador incompetente y ha hecho una plantilla mal planificada. Ha hecho bueno Unai, para cagarse. Jesús Acero, Diu, fichajes malos, lo cual genera 11 titulares de jugadores acomodados del año anterior. Siguen siendo los mismos. Víctor Cayo, Diu, pero a mí no tenía poder al del camp. Fuego ya no es el que era y Parejo no aporta músculo. Mm, València Collonut diu pensa que no va perdre el nord ja fa prou jornades i cada dia veig més complicat que el recupere si seguim així perdrem el tren no diu el trabajo no se plasma i se desilusionan igual que nosotros apoyar i seguir por el bien de todos confiar amunt José Chiner l'Atlètic duia quatre partits sense guanyar, però és que tota la vida han de ser l'equip aspirina dels equips en dificultats. José Manuel Gallar, no hi ha cap, perquè no hi ha cap jugador que pegue dos crits dins del camp i pose firmes als seus companys i causa respecte al rival i a l'àrbitre. Gemma diu, jugando con un sistema en el que no existen los delanteros, es poco competitivo. Ángel Oquendo dijo, Valencia ha dejado de ser un equipo de fútbol, no tiene estructura deportiva y el resultado es este, no hay estrategia ni físico. Eh, Andrés Company diu, per han marcat 4 gols en 7 partits de Lliga i si no, no li guanyes a ningú. Eh, a Ivana Diu no solamente desde aquí es el club Ser, desde la l'eixida de Salvo y Rufete yo percebo un Valencia sense ànima. Javier Ángel diu, això no t'ho creus ni tu. Més eh, Ángel diu, eh, el Valencia Pedro perdre cuando cuando Nuno se va convertir en máximo responsable sense mereixer serio, Carmen Jagger que diu porque Nuno es un equipo porque no es un equipo trabajado no saben qué tienen que hacer Nuno es mediocre ya desde la temporada pasada Juanjo Constantí, falten también y Alves. Las líneas de presión están mal atrasadas. Bezo recula, Yutamendi mordía. Bueno, que podrían... Eh, José Vicente García Lario, razones del mal juego esta temporada, se rompe la columna el año pasado, Alves también y André, desaparece la seguridad defensiva, mala preparación o solo física, solo hay dos jugadores que mantienen el nivel, Mustafi y Fegulí y la pésima planificación deportiva. Si esto le añadimos que no hace su Ahora Que que bueno, es que podríamos estar Llegiendo fins a de es que... Está caliente la gente, eh? però són l'altre que l'estigui al 40. Vull dir, sí. jo crec que eh, en la nostra tasca com a eh, gent que està davant d'un micro i que tenim una responsabilitat a l'hora de contar les coses és intentar trobar causes i contar el que està passant, agrade o no agrade, però també entenc que l'aficionat és que la seva passió. I la, I la seva passió te fa ser passional i la gent, a hores d'ara, no vol en un no. Punt i final. No a mi m'agradaria, Manolo, recordar una cosa. Vull dir, probablement el moment del, de l'equip no té res a veure amb el moment del, de l'equip de la temporada passada uh mhm. -huh. eh, i ho hem dit moltes voltes ara per la pegada i pels gols que ja ho havíem dit fa, fa un parell de setmanes però fonamentalment també per lo que recordo un oient eh, Alves, i no ho està fent mal Jaume i, i Otamendi però si analitzem el futbol del València de l'inici de la passada temporada era molt paregut a este, vull dir, no jugava a res, si jo recordo no, no, debats... No, no. Però tenia tres coses, Salvador. Oh. Jo recordo tenia debats de que... mossegava, sí, sí. anava, eh, jugava ràpid el futbol en una... Solucions sí. en les dues àrees. Sí. Vale, correcte. Però futbol xoc era el mateix que enguany. Però és que jo, no, és que jo crec que si ningú està demanant-li a València que jugue bonico... Molts oients carreguen contra el, contra el, el uh mhm. -huh. futbol. Vull dir, el futbol era el mateix. El que passa és que l'any passat arribaves dos vegades i fes tres gols... No, és que arribaves bé dos lo que arribaves ho marcaves, i ho va recordar Rodrigo, no recorde després de quin partit sí, va ser, i la, i la lectura va ser molt correcta. Rodrigo feia, l'any passat llegaves una vez i feia, i gol. I tenia raó, i en guany arriben i no fan gol. A mi el país, però és que jo crec... a mi el país limita però... el debat i fer-ho molt simplista. No, no, no, no, a mi... no jo, perquè carregar ara contra uno quan no carregava la temporada passada pues no, jo no ho entenc. Salva, jo faria una diferència entre arribar i crear ocasions perquè l'equip, eh, en recordeu-vos en el partit contra el Betis, l'equip va arribar, i va arribar molt, però no va crear ocasions. I jo crec que el València no està tenint ocasions. És que l'any passat, i, i, és que l'any passat, i, i, és que l'any passat generava molt poquetes ocasions. I avui, tan, i avui ni tan sols ha arribat. César. No, jo torno a repetir, això va ser pesat, no? Mm. De les situacions males sí siguen un equip. Si no és un equip és impossible eixir. Ja no eh, jo no sé si té la culpa en uno o, o la tenen els jugadors, però ara en el moment eh, es, es pronte per, a, per anar repartint. Posa el ventilador en marxa i es començarà a acusar. No, no és moment això, eh? que el València ens agrada molt. Eh? El València ens agrada, eh, quan estem així, volem cremar per on treballar no, no. Anem a estar tranquils que, que, que n'hi ha temps y este equipo que tenía unas virtudes no es que perder enseguida, ¿no? Pues doncs anem a seguir ser un equipo, ahora tots juntes i, i eixirem d'ahí eh, canviar el canvi d'entrenador jo no sé, és, molt pront o jo no veig de a mi sí que m'ha preocupat destapar les cares jo veig el 2 a 1 jo a ser molt, jo sabia que no, no jo sabia que no remuntàvem eh, les cares que... de Cornellà són les, cares de Cornellà. cares de Cornellà però per a mi és pitjor encara i no és carregar-ho tot en Nuno, que quede clar que per a mi no sols Nuno però la cara de l'1 al 3 a 1 amb 20 minuts encara per disputar-se era la cara de la derrota sí, sí, sí, imatge en la banqueta de Nuno assentat mirant cap gatxo a terra sí. era la cara de la derrota quan encara falta 20 minuts també és cert que les cares en el 2 a 1 com diu César dels jugadors, perquè sí n'hi ha que repartir per a tots tampoc eren eh, massa esperançadores mm. però eh, jo crec que aquesta estampa de Nuno acaba ja de rematar les poques esperances que teníem sí. una dada Manolo, una dada molt ràpida uh mhm. -huh. eh, Está la encuesta, ¿no? La encuesta de, Superdeporte de la, web, que está está activa la mateixa. ¿Quién es el principal responsable de la situación actual del Valencia? Bueno, pues ya mes de 1.500 Y el entrenador tiene un 91% dels y es futbolista es el 8%. Ja que era volgut 12 y 43. Eh, eh torno a eh, el mateix, eh? La nuestra responsabilidad es la de eh, buscar... situacions i buscar eh, els, el perquè de les, de les coses. I una de les coses de les que estem parlant és la pegada dalt. Eh, Salva diu que l'any passat s'arribava i se feia gol. Jo crec que se feia gol perquè arribaves en molt més avantatge com a conseqüència de la pressió que feies que era asfixiant per al rival. Eh, I resumir tot el debat, eh, fer-ho tan simplista com a que l'any passat marcàvem i en guany que no marquem, a mi me sembla... Eh... No, I guany eh, hi ha intensitat i l'any passat no? O al revés, l'any passat ja va intensitat, i, en hi ha intensitat no? i enguany no. I no és molt simplista aquest debat, tampoc. No és una evidència, jo crec. César, com ho veus tu això? Igual que quan marquen gols, no és sol esperar al delanter, sinó perquè tot l'equip treballa, com a dir Manolo, fent la pressió més a dalt, mil coses, pues quan se, no fan gols no és que la defensa molt ruïn, seran que no han de fer bé, però han de fer bé tots, des del primer delanter cap porter. Lo que se diu sempre, els sistemes són dels 11. El sistema Som defensiu és dels 11, no només dels 4 de darrere, Exacto. i el sistema ofensiu no és només cosa del davanter, és qüestió dels 11. Ma, Manolo, jo sols dic que de l'any passat a este, jo no, jo no, hasta que, que no guanyaràs partits, eh, te, fa, te fa recular, te fa pensar, te fa dudar de l'entrenador, dudes de tots. Mm -hmm. Vale. Me pareix bé. Però mm, jo la sensació que tinc és que jo l'any passat veia un equip i ara no ho veig eh, vull dir Antolesco de Teixó que ja porta. No sé si era... L'any passat me donava... No sé si apretava més avant o més... me donava sensació d'equip. Me donava sensació de que era molt difícil guanyar-nos. No sé si m'ha tot jugant millor o pitjor, sí. ho dir. Perquè el futbol, ningú, ningú... Si tu saps a Valdano, a futbol s'escriu d'una forma. Si serà Clemente, a, a futbol s'escriu d'una altra forma. I el futbol igual. Entonces, eh, però jo me sentava a la tele i decía, qué difícil és que esto me vaya que, no sé, ara avui dia, ui, m'ho va costar molt és la diferència que veig jo. No sé on estarà, no sé si millor serà que guanyen dos partits més o no. No sé si els jugadors tenen confiança en l'entrenador però sí que sé que a partir d'ahir ho sento xagrats de la mà o no hi ha solució, això tinc clar 12 i 45, l'última cosa, vinga i tornem encara per a eh, parlar una miqueta eh, també acaba de tancar-lo d'avui i parlar de futur ja era què? Per 15 dies en paterna en el rum-rum de que... Jo crec que hi ha una causa més allà de Nuno, m'agradaria explicar-la Perfecte, doncs pues mira, anem a fer una cosa, fem la pausa per a la Publi Val. i després m'expliques tu la cosa més enllà de Nuno Val. Vinga, va De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del Tu snack de horno los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Triple del Plan Pibe. El Citroën Uga Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Uga Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El del Plan Pibe. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repasaremos junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. 12 y 48, abans de la pausa, Fagado día. Yo Tengo un factor que a determinar que no es el del entrenador. és Manolo. Evidentment, també hem dit que... No, futbolistes, Manolo, vull dir... Primer... Eh, hem dit que no estan al nivell. Primer, la lesió de Alves. Jo porto insistint des de la jornada primera de Lliga. La, la, la deu d'Otamendi. També Dos. dic el mateix de la primera jornada de, de Lliga. Ara la lesió de, de Gallà. Les lesions que ha tingut André Gómez. Enzo. Quatre futbolistes fonamentals. S'ha afegit a la de Enzo, futbolista que no era fundamental la passat, Pero que en enguany sí que ho De era el mejor mid centre, Pero a mí. Pero a partir de ahí Manolo, el momento de Parejo es molt lamentable. El Parejo actual Está a un nivel molt lamentable. Fuego lo matéis El nivel de fuego es Pro inferior al fuego de la temporada pasada que arribaba a toches puestos a tapar absolutament Y en wine no está No arriba. Y a partir de ahí, Manolo, Rodrigo, Alcácer, Negredo... No están, El año pasado comenzaba la liga Rodrigo, en guay horroroso, pichor que el Rodrigo del inicio de la liga pasada y molt pichor el momento de Paco Alcácer Respecto al Paco Alcácer que arranca eh, la temporada pasada Estén dir, de futbolistas que son fundamentales Manolo. No está, Alves no está Otamendi, lesión de Gallá la lesión las lesiones de, mm, de André, el momento doloroso de Parejo, el momento horroroso También de, Fuego, de Negredo, de Rodrigo de Alcácer, parlando de los futbolistas vull dir, val, hi ha responsabilitat... Quan per Com diu César, el València enguany no és un equip, i l'any passat ho era. Però si analitzes el moment de nou futbolistes, Manolo, que són habitual titular, vull dir, mm, la responsabilitat també serà de futbolistes, entenc. Jo crec que els futbolistes sí que tenen una, una quota de responsabilitat i crec que és important en el moment eh, de turbulències del València ara mateixa, però crec que la solució la, és que qui ha de fer rendir els futbolistes? Qui ha, en qui han de creure els futbolistes? Si anem ahir, evidentment el tècnic, Andreu, evidentment. És un deport professional i així, com diu Luis Aragonès, clinc clan, caja, a guanyar diners, doncs la solució és, torna a repetir, que com ens, ajuntem tots, ens mirem a la cara i sabem que això hem que tirar per cada banda, com un equip, y así no va si defenem així o defenem allà, sinó que anem a pensar que, este, que l'entrenador és, està capacitat a fer les coses i tirem endavant tots, perquè si no és que no, no sé què fem mitges tintes no, senyores mitges tintes no com un equip vull dir, això és el que em preocupa a mi, lo de més no vull dir, eh, lo, que, lo de que traien salva és veritat el jo no estan en, alguns de nivell però ante això, ante això, sí, sent un equip. Sent un equip. Perquè eh, que no estigues bé a nivell tècnic, bé, però a nivell físic correràs, que corre, tindràs que, tindràs que suplir a la teva entrega, a ser professional, compliràs, entonces... Eh, tirant, tirant para acá, una para, para acá costat no, no, no, no, no, no van així les coses, eh? Uh -huh. uh, eh, eh Parejo día en el día de eh, que es un momento de la però d'una autocrítica cadascú per a autocrítica vull dir, decir, què es fent o que feia la temporada pasada que en guany no es fent. Bueno, no hay dudas yo creo que ahora todo el mundo tenemos que ser, eh, mirarnos nosotros, no mirar alrededor, qué estoy haciendo, qué estoy aportando, eh, qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para ayudar al equipo, y es un momento, así no es un momento para mirar al, al compañero ni para mirar nada, yo creo que ahora mismo hay que hacer autocrítica, hay que, hay que ver qué no estoy haciendo que hacía o qué puedo hacer que no hago para intentar ayudar al equipo. Vos sembla encertada esta reflexió? Creieu que tot està... Perquè, clar, en realitat, si tu sense aparejo dius és tan fàcil com d'això. Ara, si fos tan fàcil, imagina que els jugadors ja ho hagueren resolgut. Sí, jo... Bueno, en fin, eh, a mi els anàlisis de parejo dels últims partits no m'estan pareguen del tot acertats. Uh -huh. No me pareixen que siguin anàlisis eh, propis d'una persona que lidera un vestuari i, i, de fet, no sé si lidera el vestuari i, de totes formes, Witt té una frase... Eh, Andreu, sí que ho saps, no lidera el vestuari. <laughs> eh, Witt té una frase que, que sí que m'ha agradat m'ha agradat, no, ah, no m'ha agradat, òbviament no m'ha agradat, però me pareix que és prou representativa uh mhm. -huh. del que està passant ara mateix en el, en el València, en l'equip de València. Ha dit, m'ho fotuts al, al paró. I crec que, no, crec que no és una frase buida. Crec que el València, els futbolistes, se'n van fotuts i se'n van tocats al paró de la competició perquè el, jo crec que lo de Wii no entrava en, en ningú plan. Crec que, no sé si, si l'equip si ha agarrat un excés de confiança, després de, de la victòria de, de Gerland, però crec que això no entrava en ningun plan, en ningun. Crec que el d'avui és molt dolorós, crec que avui s'ha donat un pas enrere molt important, perquè ja no el resultat i l'encaixar tres gols que pot passar, i és greu el que ha transmès avui l'equip. Eixa per a mi és la pitjor notícia. El que ha transmès avui l'equip línia per línia en cada un dels aspectes és molt negatiu. És molt negatiu. I ara tens 15 dies en els que tu no tens l'oportunitat de refer-te, tu no tens un partit pronte. I això se va notar, perquè el València ha tingut un, un calendari que, que era brutal. Cada tres, cada tres dies tu tenies l'oportunitat de reivindicar-te i ara no la vas a tindre. I ara vas a tindre, vas a tindre 15 dies tancats en paterna de treball i d'anàlisi. I espere que el València eh, analitze, faci autocrítica i treballi aspectes com el treball a valor parat que fa mm, mes i mig, o, bueno, des de l'últim paró, que no se treballa i has encaixat avui un gol a valor parat, però el dia de l'Espanyol encaixaràs un altre gol a valor parat i no estàs funcionant a valor parat. Eh, César, eh, del punt de vista de entrenador, eh, quan vas a un paro d'estos i perds donant mala imatge, males sensacions, eh, com s'afronten estos dies? Perquè imagina que fàcil eh, que en els pròxims 15 dies l'última referència que se tinga siga tan dolenta com la del partit d'avui, de eh, de cara a alçar un grup no ha de ser gens fàcil. No, no, però, però també eh, el conforta de que tens 15 dies per treballar i que, i, i que, que tens temps per treballar. Entonces, eh, pues, és veritat que ha dit Damián, eh, Andreu, perdona, que, que si tens un partit de 7 dies i guanyes, laboralment el reforces, però Andreu quan pensa que té que seguir millorant, doncs té temps per entrenar, no? Uh mhm. -huh. Ara, pero antes yo le referí a lo de Parejo. A mi pareix molt lo que dice ¿eh? me parece Em porque hasta paran de él. ¿eh? a mí no me arena que n'hi ha que que hay que hacer es correr más. Entonces tú que dices, lo que hay que hacer es correr más, posa a tots sac. No, no, no, perdona. Lo que tiene que decir es, aquí yo tengo que correr más, yo tengo que correr más, yo tengo que hacer esto. Lo que pasa es que cuando hay que parlen, algunos que a ser capitans, cuando está hablando de el el equipo que hacer no, perdona. tú paras de tú tu parla de tu Y Parejo lo que fem molt bé és hacer autocrítica i parlar de lo que ell té que fer. Això és pagar sombrero, eh? Ho dic jo, eh? Això és demostrar que té vergonya torera. No, no, escolta, jo te digo una a cosa. Mi parejo, a mi Parejo no m'ha agradat, eh? Però m'ha demostrat vergonya torera. M'ha demostrat que sí que sap que ho va fer mal i que està fent-ho mal. Perquè quan ells el que diuen és que correr més, i jo, jo fora a comer diria, per, jo, si jo a fer avui 15 quilòmetres, jo de fer, per què dic que correr més jo? Verguer, no, no, este xic ha de mostrar vergonya. A mi, i a mi avui no m'agrada parejo, oh, eh? No, jo estic absolutament d'acord amb tu, però sí que és veritat que jo crec que aquesta frase definís molt bé de així el que jo no he de fer és mirar al del costat, sinó tu mateix, a tu, preguntar-te. Ara, també te dic, César, que jo crec que el camí és ixe, però que la resposta no ha de ser tan fàcil quan van passant les jornades i la cosa no va. No, no, no serà fàcil. I, i, i ara tenen 15 dies de penitència. Jo estic segur que els jugadors no voldrien jugar Eh, demà. Demà, per guanyar. I a la penitència són 15 dies. Ells van a passar-ho mal. Perquè, sí que van a, perquè van a passar mal. Però, bueno, però tenen 15 dies per treballar, no? I, mm. i, i ara, doncs, hi ha que estar acompanyat d'ells, en companyia d'ells, ajudar-los i, i, i treure el millor possible. No n'hi ha, no ha remei, no n'hi ha remei. 15 dies, eh, Folgado, que imagina que Paterna va un caritzar el màxim possible, Eh, pero claro, eh, es que no nos va a quedar una altra que paradas eh, parar ojalá va a tener sin noticias en el próximo 15 días que te donen cuestión para alguna cosa positiva. La recuperación de Gallà, la recuperación de Enzo, que no sé si estará, la recuperación pero es que, de momento la cosa... además estar, con digo aquí, en el cementerio de sus alrededores. No, ho ha César, vull dir, que... que un tècnic, després de lo que avui li ha ocorregut al, al València, pensa en el que té per davant, que és eh, pues, pràcticament 15 dies sense futbol, i a partir d'ahir té que posar-se a tremolar, evidentment. Andreu, 15 dies sin paterna que se van a fer llargs, eh? Sí, jo crec que van ser durs. Va, va ser més durs per als jugadors que per a nosaltres, eh, Manolo? Bueno, no te cregues tu, eh? Jo crec que cadascú tu, que <laughs> que la nostra part. No sé, jo vull pensar que, que el València va treballar i que, va, i que va, i quan parle del València parle de tots, eh? De, de l'entrenador, de, del cos tècnic i dels futbolistes que se va a treballar i que se va a millorar els aspectes, a millorar el que he dit abans i a partir d'ahir n'hi ha una cosa que a mi me preocupa moltíssim que són, el València està fent rotacions per a dosificar els esforços de tots els futbolistes per a que arriben a tope a l'últim tram de la temporada que serà decisiu uh mhm. -huh. I en, en... Home, serà decisiu si arribes a aquest últim tram en, en, en condicions de no, fer alguna cosa, si no... <laughs> Serà, serà, serà decisiu eh, està clar que l'últim tram de la temporada és decisiu eh, serà decisiu l'estat de forma dels futbolistes i en dos mesos de competició o en mes i mig de, de competició el València ha tingut cinc lesions musculars a mi em preocupa molt, les ha dit Salva abans Cancelo, Gallà, Abdenur, Enzo Pérez cinc lesions musculars i no estic parlant de que, de que els doctors treballen mal perquè són els mateixos que els de la temporada passada estic, estic dient que s'està elaborant un plan per a, per a evitar aquest tipus de coses i està passant més que mai. Sí, això és una, una altra circumstància, però bueno, ja tenim avui prou en la part futbolística com per a parlar de la part física, que imagina que també anirà així al voltant d'estos eh, dies que anem a tindre... L'equip, per ser descansa tres dies esta setmana. Demà i després eh, dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge, que és només perquè no hi ha lliga mm. i tu també vas a descansar dissabte i diumenge. No li, no li peguem més eh, voltes. Correcte. De fet, la setmana que ve descansem i també deixem descansar a César. César, fins a 15 dies. Adiós, familia, un abrazo. Vinga, adiós, adiós familia. Adiós. A ah, César Ferrando, Andreu, gracias. També adiós. se veiem en 15 dies. Bonit. A, tu te ves demà, Folgado, que bueno. és, és la nostra penitència. <laughs> I que tot es pone en Xina. Senyors, ho deixem així. A veure si poquet a poquet anem a recuperant algo de color i de somriure, encara que estos dies van a ser una miqueta complicats, eh, perquè hi ha que estar per a contar les bones i les dolentes. Així som, en la 97.7 Ràdio i a Esports 97 nit, que s'acaba ja. Comença la nit. Gràcies, adeu. y más. A mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, la carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la vía láctea. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, nineteen for me.